Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը Շուշիում եւ Ստեփանակերտում այցելել է մի շարք վարչական եւ ուսումնական հաստատություններ։ Շարունակվում է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ֆրանսիա։ Արցախի արտգործնախարարը Մոսկվայում մասնակցել է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի նվիրված միջոցառմանը։ Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Հադրութի շրջանում ամփոփել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2017 թվականի կատարած աշխատանքները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն կոշտկենցաղային թափոնների կառավարման հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարները։ Նախագահ Սահակյանը հանձնարարել է բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարությանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետին, շրջվարչակազմերի ղեկավարներին, կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել մինչև 2018 թվականի հունիսի 1 Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք Շուշիում եւ Ստեփանակերտում այցելել է մի շարք վարչական եւ ուսումնական հաստատություններ։ Հանրապետության նախագահի այցելած առաջին շինհարթակը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսավորմամբ Շուշիում կառուցվող ազգային դրամների թանգարաններ։ Բակո Սահակյանը ցանոթացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Ստեփանակերտում կառուցվող երեխաների խնամքի եւ պահպանության գիշերօթիկ հաստատությունում իրականացվող աշխատանքներին գնահատել կատարված աշխատանքը, լսել պատասխանատուներին։ Ըստ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի շենքի նպատակային օգտագործման համար նախագծում կկատարվեն փոփոխություններ։ Մենք կոնսերվացրել ենք աշխատանքները հետակա ճակատագիրը որոշելու համար։ Նախագահի կողմից տրվեց հանձնարարական եւս մեկ անգամ մտածել հետագայում այդ շենքի նպատակային նշանակության համար։ Մենք կրթության եւ սպորտի նախարարի հետ միասին կքննարկենք այս հարցը եւ որոշենք հետագայում այդ շենքը ինչ նպատակի կարելի է օգտագործել, որից հետո արդեն կսկսենք եւ կավարտենք շինարարական աշխատանքները։ Այցելելով Ստեփանակերտի համար 4 դպրոցի շենքում գործող արհեստագործական ուսումնարան, երկրի ղեկավարը պատասխանատուներին հանձնարարել է կազմակերպել քննարկումներ հաստատությունն արդի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով նախատեսված է այստեղ ստեղծել ժամանակակից քոլեջ կրթության ոլորտի խնդիրները միշտ էլ եղել են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում եւ հատկապես վերջին տասնամյակում բազմաթիվ դպրոցներ են ժամանակակից կառուցվել, ինչպես նաեւ հիմնանորոգվել կամ վերանորոգվել են տասնյակ դպրոցներ։ Բակո Սահակյանը եղել է նաև Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցում, ցանոթացել ընթացող աշխատանքներին։ Նախագահային ուղեկցում էին պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, թափոնների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքները։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի ղեկավարած պատվիրակությունն ապրիլի 4-ին այցելել է Փարիզում Հայաստանի հանրապետության դեսպանատուն։ Դեսպան Վիգեն Չիտեջյանի հետ կարճատև առանձնազրույցից հետո խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է Սատար Ղարաբաղին ֆրանսահայ միության անդամների հետ։ Աշոտ Ղուլյանը հանդես է եկել Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի եւ այս տարիներին Արցախում պետական աշինության գործընթացի վերաբերյալ բանախոսությամբ։ Այնուհետև Աշոտ Ղուլյանը պատասխանել է հանդիպման մասնակիցների մի շարք հարցերին։ Հանդիպմանը Արցախի խորհրդարանի նախագահը Ֆրանսիայում դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ շնորհակալություն է հայտնել արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վիգեն Չիթեչյանին եւ ապարգևատրել Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի հուշամեդալով։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից, Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը երեք Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավորների եւ սենատի անդամների, ինչպես նաեւ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների հետ։ Ողջունի խոսքում նա նշել է, որ Ֆրանսիայի հետ կապերի ընդլայնումն ու զարգացումը հիմնավոր տեղ ունի Արցախի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների շարքում։ Հանդիպանը մասնակցել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը, Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը, Ֆրանսիայում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը, Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանորդ Լևոն Ամիրջանյանը։ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ֆրանսիա շարունակվում է։ Ապրիլի 5-ին Մոսկվա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը ողջունի խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կազմակերպված միջոցառմանը, նվիրված Ղարաբաղյան ազգային ազատագրական շարժման 30-ամյակին։ Իր ելույթում Արցախի արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրել է Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի եւ նրա անցած ազգային վերածննդի ուղու կարեւորությունը։ Նա նշել է, որ Արցախյան ազատագրական շարժումը, որը միավորել է Արցախը, Հայաստանը եւ հայկական սփյուռքը, ընդհանուր գաղափարների եւ սկզբունքների շուրջ վերաճել է համահայկական պայքարի՝ ի պաշտպանություն իրավունքների եւ ազատությունների, եւ կանխորոշել է ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ հայ ժողովրդի հետագա ճակատագիրը։ Միջոցառմանը տեղի է ունեցել լրագրող Ազա Բաբայանի Արցախում նկարահանած Յակովի հողը ֆիլմի ցուցադրությունը եւ նկարիչներ Յուրի Գրիգորյանի եւ Յուրի Գրիգորյան կրսերի աշխատանքների ցուցադրությունը։ Երեք Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը հանդիպել է լրագրողների հետ, ամփոփել 2017 թվականին ոլորտում իրականացված աշխատանքները, անդրադարձել ընթացիկ տարվա ծրագրերին։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում. 2017 թվականի նախարարությունն ապահովել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հիմնական ուղղությունների պետական քաղաքականության իրականացումը, կարևորելով ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը, կենսաթոշակային եւ զբաղվածության համակարգերի կատարելագործումը, հաշմանդամների, տարեցների, կանանց ու երեխաների հիմնահարցերը, սոցիալական իրավունքի լիարժեք իրացման պայմանների ստեղծումը։ Արցախ հանրապետության սոցիալական պաշտպանության 2017 թվականի ճշտված բյուջեն կազմել է 20 միլիարդ 932 132 միլիոն դրամ, կատարողականը 20 միլիարդ 48 միլիոն դրամ։ Իրականացվել է ավելի քան 50 ծրագիր։ Ծնելիության եւ բազմազավակության խթաման ծրագրով շարունակվել է երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ նպաստը։ 2017 թվականին 2558 երեխայի տրամադրվել է 755 միլիոն դրամ միանվագ նպաստ։ 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նպաստառուների թվականակը նվազել է 83-ով, իսկ ծախսերն աճել են մոտ 5 միլիոն դրամով։ Անդրադառնալով զբաղվածության պետական քաղաքականության ոլորտում իրականացվող ծրագրերին Սամվել Ավանեսյանը նշեց, որ անցած տարում այդ ծրագրերն ուղղված են եղել սահմանված շահառուների, հատկապես աշխատաշուկայում անմրցունական ցանց կայուն զբաղվածության ապահովմանը իրականացվել են հանդիպումներ 680 գործատուների հետ, ինչի արդյունքում նրանց կողմից ներկայացվել են 225 կապուր աշխատատեղեր։ Աշխատանքի է տեղավորվել 128 անձ։ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ որպես աշխատանք փնտրող հաշվարվել է 1475 գան, որոնցից 1417-ը ստացել է գործազուրկի կարգավիճակ։ Ըստ նախարարի 2017 թվականին շարունակվել են օրենսդրության կատարելագործման, քաղաքացիների կենսաթոշակային իրավունքի պատշաճ իրականացման, էլեկտրոնային կենսաթոշակ համակարգի ներդրման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ 2017 թվականին վճարվել է 12 միլիարդ 318 միլիոն դրամ կենսաթոշակներ, 740 միլիոն դրամական օգնություններ եւ պարտիավճարներ, ինչպես նաեւ 31 միլիոն դրամ պատվո վճարներ։ Ինչ վերաբերում է դրամական եւ նյութական օժանդակության հարցերով նախարարություն դիմաց քաղաքացիներին, ապա 1070 քաղաքացու հատկացվել է 69 միլիոն 990 հազար դրամ, իսկ 2200 քաղաքացու նյութական օգուտ։ Ամփոփելով ասուլիսը գերատեսչության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման, պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործման, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, ինչպես նաև արկա խնդիրների բացահայտման նպատակով նախարարությունը կարևորում է ոլորտում բարբերաբար իրականացվող մոնիտորինգի եւ վերահսկողության գործընթացները։ Նրա խոսքով իրականացվել են Արցախի 50-ից ավելի գյուղական համայնքներում երիտասարդների խնդիրների վերահանմանը եւ դրանց լուծումների առաջարկմանը միտված ուսումնասիրություններ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանում ապոփել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2017 թվականին կատարած աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան Կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Արծիվիկ Մարիլյանից շրջանի 30 համայնքներում ըստ կազմած ժամանակացանկի 2017 թվականի կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություններ են տվել համայնքների ղեկավարները։ Հաշվետվություններ անց են կացել բնակչության ակտիվ մասնակցության պայմաններում։ Հաշվետվությունները մի նպատակ է հետապնդում՝ ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործնեայության հրապարակայնությունը եւ թափանցիկությունը։ Նշեց բաժնի վարիչը։ Հաշվետվություններում բնակչության կողմից արված առաջարկությունները գրանցվել, իմի է բերվել եւ ներկայացել վարչակազմի ղեկավարին, որը եւ հիմք է հանդիսացել գրանցված առաջարկությունների ընթացք տալու համար ընդունել համապատասխան որոշում։ Համայնքների ընդհանուր ժողովներում առաջ քաշված հարցերի հիմնականում վերաբերվում էին բնակելի տների շինարարությանը եւ վերանորոգմանը ջրամբարությանը, փողոցների բարեկարգմանը, սալահատակման, ասֆալտապատման եւ լուսավորությանը, գյուղական ակումբների, բուժական մանկաբարձական կետերի շենքերի վերանորոգմանը, համայնքային կենտրոնների եւ հանդիսների տների շինարարությանը, եւ եղածների վերանորոգմանը, բնակչության ջրամատակարարման բարելամանը։ Հաշետու ժողովներում խոսք է բացել նաև գյուղատնտեսության զարգացման, երիտասարդ ընտանիքներին վարկերի տրամադրման հարցերի մասին։ Հադրուտ քաղաքում ավտոկայանի եւ տաքսիների կայանատեղի, շուկայի համատարածքի հատկացման, քաղաքամիջան փողոցների ջրահեռացման, համայնքային կենտրոնի կառուցման հարցերը ուրախնդիր են եւ առաջիկայում պետք է լուծում ստանան։ Ընդհանուր առմամբ հաշետու ժողովներում արվել է շուրջ 146 առաջարկություն։ Վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Նվել Գրիգորյանին հազարվել ուսումնասիրել հաշվետու ժողովներով արված առաջարկությունները եւ ուստ ոլորտների այն ներկայացնել համապատասխան մարմիններին լուծում տալու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան։ Տակություն։